عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Muhterem Müslümanlar, en bilimsel ان شاء الله Allah subhanətələ qapı sahibləri kimi zaman və məkanda həmçin hər bir vaxtda və hər bir hadisədə ibrətlər, ibrətlər edir. Və hadisələrdə hələ vaxtda, hələ zamanda, məkanda qapı sahibləri faydalanırlar. Faydalanırlar və öz ahirətləri üçün əməlləri düzəldirlər. Ve bu demek günlerde için atılan Müslümanlar bu güneşin istesi bu güneşin istesi bize bir şey hatırladı. O da ahiret günü. Hemsini cehennemi Görüntüyüz nece güneşin istesinden ne gördüğümüzü koruyoruz. Kaçırır, çocuk varılır. Dolar tek cehennemden özümüzleri korur mu? korur mu? Hak Tanrı'nın ismisi, ahiretin ismisi, bu isminin yandığı içindir. Mübaşede. Yani cehennem ve ahiretin için daha şiddetlidir. Ona göre hatta bu ismide güneş altında beynin mürüzü ezak eziyet veriyor. İslam çünkü özüne eziyet vermeye kadar değil. Sadəcə bəzi hallarda istisna olmaqla, o da ki, Allah əmri, Allah arasının əmri varsa. Və yəni, baxlar İslama nəyə görə özünə əziyyət vermək olmaz? Və neçə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi görüb ki, bəzi sahabələrlə onlar ibadətdə şirkdirlər ibadəti, özlərində. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və qədər deyir, və bildirir ki, onun sünnəti, onun yolu, qoyduğu yol, elə deyil. Həmçinin də bəzi hallarda, amma baxmayaraq o, İslam ki, bəzi əmrləridir, bəzi hallarda onların fəziyyəti artır. O da əgər o ibadətlər istirah, istirah edilirsə, məsələn, yay günü, müsəlman qəsdən yox, sadəcə Allah Rasulun əmrin əməl edirsə, lakin istidir. Allah Allah ona əcrini daha artırır. Bax, Allah Subhanahu buyurur, o vaxt Tabuk döyüşünə münasiblər dedilər ki, çıxmayaq, çünki istidir. Allah Subhanahu buyurdu ki, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ Sonra surat 81-ci ayə. O vaxtın axirə bir məkkənin canı içində kim keçdidir. Allah subhanə buyurdu, dedilər ki, onlara ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, cəhənnəmin istisi bu istən daha şiddətlidir, əgər başa düşsəklər olar. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, Allah subhanə insanı əzmini artırır, Əgər isti vaxtı ibadətə edirsə, məsələn, məksidə gəlirsə bu istidə, həmçinin cənazədə iştirak edirsə, Allah muhammələ istəyir, o məcra atdıların önündə və bu Allah muhammələ qovmi nimətlərindəndir və sizlərindəndir. Allah muhammə görsən elə vaxtda edir, soyuq olur. اللي بطور يشتغل how to manage an asymmetric safety exactly الله سبحانه وتعالى بيبدا حتى القران ده اشاره لها ان القران اصلا ده شيء لا بيكريم فبيجري تشوف ان انا اقعد اصعد لان فايده الله طب ويقول شيء يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار Nuh surəsi 44-cü ayə. Allah subhanətələ gecə ilə gündüzü dəyişir. Bu dəyişməkdə ağıl sahibləri üçün ibrət vardır. Fikir ver, göğüz dəyişir. Görürsən gündüzdür, sonra keçi gəlir. Görürsən əvvən gündüz uzanır, gecə qısalır. Gecə qısalır, gündüz, qıs, e, gecə uzanır, gündüz qısalır. Görürsən əvvən soyuq olur, sonra isti olur vesair vesair değişmeyle bundan da sahibler şeybet vardır. Ve talib seni yaradan bunu, bunda ibrətlər qoyur sənin üçün. İbrətlərdən mümin Allah sahifinə ibrət alar. Ən böyük ibrətlərdən biri tövbəyə, günahlarına, salih əməllərindən çox aldar. Hətta cəhənnəm odundan uzaq düşəcəyir. Hamçinin də soru və həmçinin belə nöqtələr müsəlmanlar. Çünki elə bitmir ki, cəhənnəmdən atmaq istidir. Həmçinin Allah subhanətlə soyuqla və əzab edir cəhənnəmdə. Allah subhanətlə buyurur İnsan surəsi 13-cü ayda o vaxt cənnət əhlindən danışır, necə ki, onlar qapların üzərində qamaq lazımlar üçün ləzzət alırlar və sonra buyurur ki, Lə yərəvmə fiyhə şəmsən və lə cəməliyyə Onlar, yəni cənnət abi, cənnətdə nə günəş görərlər, nə də şiddətli soyuq. Çünki soyuq şiddətli bir də günəş cəhənnəmdə olacaqlar. Necə yadışdır gəlib ki, günəş də aydın cəhənnəmdə olacaq. Lakin əzab kimi yox. Kimlər ki, günəşə ayrı ibadət edirlər, onların qabağında olacaqlar. Ki, baxın, nə ibadət edirlər. Yəni bu ikisi Allah qala ayətlərindəndir. Ağıl sahibləri üçün burada dünyada fikirləşmək üçün ibrət var. Gör necə insan yaşıqlaşır üstünə və cəhənnəmdən necə? Necə qalxmışsan cəhənnəmdən budur? Abu Cəhənnəmin istisi və qiyamətin istisi bundan da dəhşətlidir. Fikir və qiyamət günü günəş yaxınlaşacaq. Orada da ağac yoxdur. Və əgər yoxdur, yaxşı bizlərə sənə bir dənə kölgə var. Allah subhanələ tərq etdiyi kölgə. Onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve buyurur ki, ancaq yetdi qism insanlar olacaq. Onlar şahs ki, şahs ki, ixlaslıdırlar, gecə ibadətlərində ağlayarlar, cəmatın qalandı yox, o artistlər kimi və həmçinin e, bağlı olan gəldi Mekkidə vesaire şeyler insanı kuluna veya vesvesine göre yok. Allah takviye için vesaire vesaire getirmişsin insanlara. Ben çok su yok, öyle bir şey resmanı bu Allah'a koyuyor. Yatırmak değilsen, şey, suba, bilen havuz, Resul sallallahu aleyhi ve sellem havuzu, sehil, sehil kesel oldu bir misliler, sehil ne yaptılar. Orada her lanı bunun içiyle. Ancak müminleri bu içiyle. müsəlmanları onlar ki, Peygamber sallallahu aleyhi sünnətindən döyməyiblər. Ona görə olur əsas bu işçidən o günü ilxatullah və əməlləri düzəl, tövbə ilə. Allah s.ə.v. sən xaliqin, mənə xaliqin, hamımızın xaliqi. Bizə əmin edir. Bu işçidən kəndini işçidən özümüz qoruyaq ondan. Allah s.ə.v. bu iki gələk iman ledin əmanu, bu anfusakum və əhlikum nara. Əl-əyə. Səhmin 46-cı ayə Ey iman getirənlər, özünüzü və əhl-i beytinizi cənnən olduğundan qoruyun. Ona görə aksiliyi tərkmeyin. İtaətə qarşın, itaətdə olun. Baxın, dünyada nələr baş verir? Hamısı qorxu, hamısı vəzvələ düşür. Deyirlər ki, ispiliyi artır. Bəli, orta gecədə davət edin ya, qorxu üçün canlarına. Və dəvalar artır, فيبقى لها شعب صفحة تصل ضربة صاع النقاش الله أكبر لكن بيلم الله في قبل الله bu işlerin çok olmadığı insanlar günahlarını görürdü. الله Ta'ala buyurur ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ ايديكم ويعفو عَنْ كَثِيرٍ Sura 30 Allah Ta'ala buyurur ki sen ne مصيبه baş verirse sizin öz əllərinizlə qazanan müsibətlərdir. Hər an Allah subhanələ çoxundan keçir sizdən. Görə əgər hər günaha görə Allah subhanəlizə qıramansa görə nə olardı? Gör, Rəhmanə Kərəhimdir. Hər an bir çoxundan keçirik. Bu bəlalar hamısı məsələ müsəlmanlar. Bizim günahlarımıza görədir. Ona görə bəzilər el fikirləşir ki, bu günahları cavab edəcək, edəcək görəcək. Yox, dinə dönməklə gedəcək y una tormenta. Onlara özünü qoruyun, bəlkə də etini qoruyun. Bu cəhənnəmin dəhşətlər əzabından, odundan. Bu ikisi heçlərdir. Onlar müqayisə edəndə ona görə mühtərəmsən Allah, gör Peyğəmbər salsın cəhənnəm barədə nələr deyir. Əgər oradakı zaqqu, cəhənnəm əhli güneydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, eğer o bir damla düşseydi bu dünyaya, bu dünyanın təbiyyəti bozardır. Qarışdırar hər şeyi. Və təsəvvür cəhənnəmin odudur. Cəhənnəmdə ondan, ondan da yemək. Təsəvvürlə və Peygamber sallallahu başqa düşdə buyurur ki, cəhənnəmin odu bu dünyanın oduna 70 dəfə daha şiddətlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəhənnəmdə olan içkilərdən danışır, həmi bunlar içkidir. Belə fikirləşin ki, cəhənnəm da kafirlər beləcə vermişdilər və ya münafiqlər fəqət xeyr, hətta müsəlmanlar doğru deyəcək. Allah müvəqqəti olsa belə. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq getdik. Cənnəmə girənlər kimlərdir? Axilər əsasən, ən böyük axilər وفي ابن باز ما بشكيت عنها وكثير ما مثلا kadınlar o kadınlar ki öğret yerlerini örtmürler. Başakçı getirirler vesaire. Mən onlar Allah'tan korkmulardır. Həmçinin hökm verən qafi, hökm verən qafi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç qafıdan ikisi cənnəmlidir, biri cənnətlidir hansı ki, o ikisi hansı ki, öz havasına elimsiz hökm verir. Onlar cənnətliydi. Lakin haqla hökm verən də cənnətlidir. Bundan ibrət almalı o adamlar ki, heç də bilmirlər. Əgər qazı, qazı çatsa aqibətinədirsə, sən ələm qazı deyilsən, hökm versə necə? Və bəzi qardaşlar çaşırlarına görə بابا الشباب كمان تتشافي كمان تتبلا لا بلدي لا بلدي لا البلاد لا البصائر بصائر سنت ليش قالوا لي من الشخص أصلا مسلمي بيه Sən özü elmə qal, öyrən. Öyrən meclisə girəndə hansı ayına girmək lazım, nəyə oxumaq. Çoxsu belə şeylərdən meclisə girəndə zikri bilmir. Belə halda fikrində olmaqla belə məsələlərə girişən ancaq özü təhliki yapmalıdır. Bəzi alimlər deyirlər, məsələ, alimə gəldirsə ki, filan şey kim eləsə kafir oldu, nə gəlir, kim belə eləsin, sən deyirlər kafir. Heç heç belə deyil sələflərdən. Ona alim deyil, hakim, qazı, bax qazılar içindən içi cəhənnəmlidir. Bəlkə qorxasan. Həmçinin Arab, Arab düzəldən, içki tüzəldən, həmçin namazı tərkiliyə, həmçinin səbirə imkanı olurdu kömək etməyən. Həmçinin şirk və ya küfür və ya bidət edənlər və ya nifaqda olan, onlar elə bilməsinlər ki, azaddılar, Allah mağdara, hansı cənnətə sala bidət var. Xeyr, onlar Allahın şeyi altındadır. Onlar üçün cənnət düşünlər. Allah subhanahu buyurur ki, mən sərət lakum fi səqar. Səndən əlinə soruşa deyilər, buna nə səbəb oldusun düşməyiniz? Dedilər ki, onlar deyəcəklər, qalu lənəku minəl musallin. Biz namaz qılmadıq. Və lənəku nutayimul miskin və miskinə taam vermədik, kömək eləmədik və s. və s. Ona görə bax, Ənəs radiyallahu anh nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kəndini görəndən sonra Dedi ki, elə bir mənzər gördün ki, elə bir mənzərə gördün ki, onlar pis mənzərə görməmişdir. Ona görə Peyğəmbər salsa əmirdi, cəhənnəm olduğundan özünü qoru, hətta xurmanın yarısı olsa belə gələr. Hətta xurmanın yarısı olsa belə gələr, özünü qorudur. Və ya bunu buna bölməsin, gözəl sözlə və s. və s. Ona görə bu istilərdən qardaşlar, ibrət al dinə, aklını yada sal, cəhənnəmin olduğunu yada sal, bunda faydalar var, tövbə ilə, böyük günahlardan tövbə elə, çalış Allah subhanətən yoluna qarib, ibadət elə, rüşikdən, bidətdən, nifaqdan və s. fikirlərdən özünü qoruyub və layiqli qul ol. Allah subhanətən qulu et. Allah subhanətən bizə ki, faydalardan etsin, cənnət əhəllərin etsin, cənnət otuna udar etsin, Böyle çömdersin Müslüman sana hatalarla bağlam olsun. O Müslümanlar kestirde ya Allah'a şifa ver. Ya Rabbi Müslümanlara kömek ol. Ya Rabbi bizi fitnelerin rahminden koru. İbad Allah, Allah ya Allah'ın أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من النبي بعد أخنا بعض عباد الله Həmçinin, qardaşlar, bir məsələ də e, qeyd demək istəyirəm. Kümədən qabaq çox səs gəlir. Kümədən qabaq. Həmçinin kümədən sonra belə buna söhbət edilir. Söhbət ola bilər, ehtiyat olsa ümumi. Amma belə hər şey dəstə olur. Bu, burada qarşıdır, burada. Hansıl bir serialdan qarşıdır, bir futboldan və s. və s. təqvadan qarşı xəbərlər gəlir. Belə şey olmaz. Fikir və məsələyə Gəldim küməyə oturdum, kümə ədədləri var, miçinin ədədləri. Onlar fikirli. Savab itirmə. O yol gəlsə, savab qazansaydı bu istidə. Xüsusən istidə. Otur zikr elə. Quran oxuyur. Və salam. Amma gəl orada danışsan, danışsan. Həm özün savabından gedir, həmçinin qardaşlara rəzət verirsən. Gəlirsən, görsən bir namaz qılır. Səbəb olsan onun vəsvəsəsən. بس مسألة وصولنا مصير فقالت من أقراض المهنة ده خلاص موضوع ده أنا خلاه يحكي ما اللهم أعطي الشفاء الله أحسن الله الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله يعلم ما تصنعون الله سبحانه وتعالى